Ràdio Tiana presenta... Hola, bona tarda a tothom i benvinguts al Pali. Llàstima! Llàstima. de Chinois. Et moi, et moi, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma. Mon mal de tête, mon poids au foie. J'y pense et puis j'oublie c'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. Dijous 1 de desembre, programa número 9 de Pal i Llàstima, on repassarem la prèvia de la jornada 16 de la Lliga BBVA. Uh, eh, després de la derrota del Barça a Getafe, ara el Madrid li treu 6 punts als Blaugrana. Un Barça que va jugar dimarts al partit avançat de la quinzena jornada de Lliga per quan marxi a disputar el Mundial de Clubs a Japó. Uh, va golejar 4-0 a un Rayo Vallecano molt ben plantat uh, damunt del terreny de joc uh, del Camp Nou. A més, farem un cop d'ull als partits que juguen els equips catalans de segona. També tindrem les notícies express, la recepta del còctel d'un dels nostres amics de la família Washington, eh, reportatge i més coses. Tot això aquí a Ràdio Tiana i fins les 7 de la tarda. Comencem! Quan passen 5 minuts de les 6 de la tarda, pal i llàstima. Edu, bona tarda. Bona tarda, Gerard. Què tal? Tot bé? Sí, sí, tot bé. Uh, abans de parlar de la, de la prèvia de la Lliga d'aquest cap de setmana, uh, el Barça va jugar dimarts. Uh, va guanyar 4-0 al Rayo amb la jornada, com hem dit abans, avançada per quan vagi a disputar el Mundial de Clubs i un tema que està Eh, caliente, caliente. Caliente, caliente. Eh, A la targeta Gerard Piqué, que demà es reuneix... Eh, bueno, la va forçar per eh, uh mhm. -huh. poder jugar... El, descansar contra el Llevant i poder jugar al Bernabéu. Uh, però la va forçar d'una manera tan descarada que se li, ha vist el llautó, se no? Se li ha vist el plomero, com dius, el llautó massa, eh? Se li ha vist massa perquè on, ens recorda la, a la targeta que van forçar eh, els, els jugadors del Madrid, a camp de l'Àgex, aquella que... sí, a la Champions. A la Champions, aquella que te'n deien, doncs eh, Piqué va perdre massa temps i el col·legiat al final li va treure la targeta que ell tant esperava. Però a més va ser molt descarat perquè el col·legiat ja li reia, eh? Com sabent, ja sé, ja sé que tu la vols que te la tregui, i te la trauré. Te la trauré, eh? però t'esperes a que jo rigui una miqueta, ah, ho vegi tothom i ja tinguem tant gana. I demà hem de dir que es reuneix el comitè mm -hmm. per veure li si... Poden, li poden caure dos, dos partits. partits a Piqué, per tant, eh, es perdria, es perdria el, el Amb lo fàcil que és tocar la pilota amb la mà. Sí, tocar la pilota amb la mà, la exacte, samarreta, agafar o... la samarreta, empantar algú, fer alguna entrada, que no sigui molt forta, però bueno, fer una entrada perquè no se li vegi massa al llautó. Al llautó. Uh, a part de la targeta de, de Piqué, bon partit del Barça. Bueno, eh, els primers minuts li va costar una mica, perquè va plantejar molt bé el partit eh, l'equip de Sandoval. L'excuiner. L'excuiner Sandoval, eh? Sí, sí. No, però la veritat que eh, al principi va sorprendre bastant el Rayo Vallecano, perquè Sa va tenir diríem... accions de, de, de perill, de, de cert perill, que va fer un, posar un run-run allà al, al Camp Nou. Se li, eh? va, se, se li va acabar la benzina, no? El... <clears throat> Perdó a l'equip de Sandoval, perquè és veritat que la primera 20 minuts, mitja hora primera, Sí, van, bon... van estar actius, única després eh, Pep Guardiola durant el, el transcurs del partit va, va canviar de, de formació en... Sí, ho va eh, solucionar va ser, ràpid. Sí, va ser canviar la formació eh, de, la, de la primera vegada que, que va fer, va ser, després va, va venir el, el gol d'Alexis, que per cert va fer... Molt bon partit. Molt bon partit, em va agradar, em va agradar molt, molt Alexis Sánchez. Eh? Doncs amb, amb aquesta prèvia del repàs del 4-0 del Rayo Vallecano, anem amb la prèvia de la Lliga d'aquest cap de setmana. una lliga, una lliga que arriba a la jornada 16 amb els següents partits. Sporting Madrid dissabte a les 6 de la tarda per Canal Plus i Gol Televisió. Eh, sí, els homes de Mourinho visiten un camp, camp complicat, el, el <laughs> Molinón, eh? un camp on la temporada passada eh, van, els hi van volar els 3 punts. A més, no podran comptar amb Xavi Alonso, que és un home molt, molt important per l'equip de Mourinho, molt. que està sancionat per a eh, acumulació de targetes. Així doncs, eh, podrà disputar el clàssic amb tranquil·litat però també està tocat CR7, eh? Sí. després de l'entrada que li va fer Perea, una dura entrada, per cert, i per un esguins al turmell, i així que estarem, estarem atents al, al portuguès, eh? Sobretot, bueno, i també comentar que l'equip de Preciado és 18è amb, amb 12 punts i que, bueno, que està en zona, en zona de descens. És complicat que el, que l'Sporting sorprengui, <laughs> sorprengui el, el Madrid, però ja, ja el va sorprendre. Ja el va sorprendre la, la temporada passada. Sí. Eh, bueno, Aviam, bueno, i després que feia 9 anys que Mourinho no, guanyava, no perdia com a entrenador a casa, va ser, recordem, Preciado qui el sí, va, va guanyar el Bernabéu. Va guanyar el Bernabéu va... Sí que partit, partit complicat, encara que no, es, bueno, no confiem massa... Més per l'ambient i per les, la, les circumstàncies que no pas pel joc que pugui sí, això, fer a l'Sporting. Uh, ah, signa per aquest Sporting Madrid? Bueno, aquí posarem un 2. Un 2, molt bé, Edu. Uh, Racing Villarreal, dissabte a les 6 de la tarda, també per Gol Televisió. Doncs sí, el Racing és el cuè de la classificació, rep el Villarreal, que en els seus últims 5 desplaçaments no ha sumat eh, cap victòria, eh, en 3 empats i dues, dues derrotes. Aquí, què hi vols posar, a la travessa? Home, ja toca que el Villarreal guanyi, jo crec que és el partit per fer-ho, així que un, un 2. Aquí apostarem pel, per l'equip de, de la Plana. Barça Llevant, dissabte a les 8 de la tarda per Canal Plus Liga i Gol Televisió. Eh, sí, després de la derrota a Getafe i de golejar el Rayo al Camp Nou per 4 gols a 0 el dimarts passat, els homes de Pep Guardiola tornen a jugar a l'estadi, aquesta vegada contra el Llevant. Els blaugranes porten eh, dos victòries, un empat eh, i una derrota en els últims 4, 4 partits. Eh, juguen eh, segon contra quart i Adriano estarà d'entre 5 i 7 dies de baixa per una altra lesió, en aquest cas una elongació, o sigui que mala sort pel brasiler, que recentment, com dit, ha sortit d'una lesió ja. Així que últim partit abans del Clàssic al Santiago Bernabéu, eh? Sí, per tant. Canes ja, eh, de que comenci el Clàssic. És el 10 de desembre, uh -huh. és a dir, d'aquí dues, dues setmanes. El signe per aquest Barça-Llevant... Bueno, en aquest cas aquí un, un 1, no? Esperem. Esperem un 1. València-Espanyol, dissabte, el partit de les 10 de la nit, en obert per TV3 i la Sexta. Eh, sí, un partit, partit maco, el de Mestalla entre el tercer i el novè classificat, que és l'Espanyol. I en aquest cas l'Espanyol ve de perdre a casa davant eh, l'Ossassuna per un gol a dos i per la seva part el València va guanyar el camp del Rayo per eh, l'idèntic resultat, 1 a 2. Eh? Jo que... tu, tu, tu que ets una mica perico ens diràs el, el resultat d'aquest València espanyol. En aquest cas és un camp complicat el que visita l'Espanyol, així que posarem... Una un dos. Vic, una victòria, una victòria pel València. Un eh? pel València, posarem vinga. Pel València. Uh, Atlètic de Madrid, Rayo Vallecano, diumenge a les 12 del migdia. Eh, sí, derbi madrileny al Calderón, eh? després de plantejar un molt bon partit al Bernabéu, tot i perdre per 4 gols a 1, l'Atlético rep el seu veí, eh? el, Rayo, el Rayo Vallecano, un Rayo que és desè i només ha aconseguit arrencar una victòria com a visitant. Per tant, difícil eh, desplaçament el del Rayo, tot i que l'Atlético de Madrid mai saps per on, per on pot sortir. El Pupas, és l'Atlético, eh? té molts els i baixos. No? en aquest cas no se sap mai el que pot fer l'Atlético, però jo crec que aquí jo li posaré un 1 a l'Atlético, confiarem amb l'Atlético de Madrid, aviam, aviam com va. Perfecte. Real Societat Màlaga, diumenge a les 4 de la tarda per, el, per pay-per-view. Eh, sí, la Real eh, va guanyar el camp del Betis i surt temporalment de la zona de, de descens, així que aire fresc pels de Donostierres, que ho estaven, la veritat, passant, passant malament. I el Màlaga, amb la seva victòria contra el Villarreal a la Rosaleda, es consolida cinquè classificat amb dues victòries consecutives. Ojo, eh, amb el Màlaga. Ojo, el Màlaga, que està, està on fire. El va agafant, Màlaga, eh? va agafant ritme. ritme. Va agafant ritme. Uh, signa per aquest uh, Real Societat Màlaga. Aquí apostarem, apostarem pel Màlaga i posarem un un 2. Un 2. Osasuna Betis, diumenge a les 6 de la tarda per Pay Per View. Eh, sí, bueno, el, per comentar primer, dir que el Betis com a visitant és una mica desastre. Eh? 5 derrotes als últims 5 partits. Eh? Per, que... Perfecte, eh? perfecte, és un, eh? és un ple al 15, sí, sí, Sí, ple al 15, com, com nosaltres. I aquesta jornada visita el Reino de Navarra, que és un camp complicat per, per torçar aquesta mala ratxa. Eh? Així que, ojo, ojo l'Osasuna el Betis i eh, l'Ossassuna, tot el contrari, eh? com a local, dos victòries i dos empats. Per tant, pols oposats, no? Pols oposats. Pols eh, oposats. eh... Signa per aquest osasuna Betis una X. Una X. Vinga. El rei dels empats. El rei dels empates. Mallorca Atlètic de Bilbao, diumenge a les 8 de la tarda per Canal Plus i Gol Televisió. Eh, sí, el Granada va donar la sorpresa guanyant a Sant Mamés la setmana passada. Els homes de Bielsa portaven una molt bona ratxa de joc i resultats i per part de Mallorca dic que és 15 amb 13 punts. Que hi posem a la travessa? Aquí confiarem en l'Atlètic Club, no? Posarem un 2. Granada-Saragossa, diumenge a, la, a dos quarts de deu de la, de la nit. Sí, és un partit de la zona baixa de la taula i en aquest cas els dos equips estan separats només per dos punts. Per tant, aquest Granada-Saragossa hi posarem un... Edu? Dos. Un dos. I tanca la jornada el partit de dilluns, que és el Sevilla-Getafe a les 9 de la nit. Sí, després de guanyar el camp del Saragossa per la mínima, el Sevilla rep eh, l'equip madrileny, que no cal dir-ho, va guanyar el Barça i se situa 13 amb 13 punts. Uh, signe de la travessa? Sevilla-Getafe 1. 1. Per tant, la, la classificació queda d'aquesta manera. Primer és el Madrid, amb 34 punts. Sí, que abans, que abans no ho hem dit, que bueno, el Barça, abans hem dit que havia estava a 6 punts, però després de la victòria del partit d'aquest dimarts avançat, com has dit tu, pel Mundial de Clubs, està ara a 3, el Barça segon amb 31 punts. El València tercer amb 27, el segueix el Llevant, que és quart, que molt bé el, Villa, el Llevant, amb 26 punts. El Màlaga cinquè amb 23. I el Sevilla, eh, aquest cas que tanca la posició d'Europa, de, de l'Europe League, amb 21 punts. I per la part baixa de la taula, en el lloc 18è es troba l'Sporting de Gijón amb 12 punts. El Saragossa 19è amb 10. I tanca la classificació el Racing, que només té 9 punts. Mm. parlem de segona divisió, que arriba a la setzena jornada, i parlem dels equips catalans eh, que juguen els següents partits. Nàstic eh, recreativo. Des de l'arribada del nou tècnic argentí Jorge D'Alessandro, els tarragonins no coneixen la derrota. Atenció, perquè és... Alessandro té la vareta màgica. Sí, sí, és, és el motivador eh, del, del Ac club, ara. Com, com és allò? Acció per Uh, <laughs> els, els tarragonins reben a casa el Recre, que només està 3 punts per sobre, és a dir, que si guanya el Nàstic l'avançaria a la taula. El partit dissabte a partir de les 6 de la tarda. I el Barça B, com, com li va les coses al Barça B? Doncs el fill del Blaugrana eh, visita el tercer classificat, eh, que és l'Elche. Uh mhm. -huh. Els homes d'Eusebio Sacristan ja són descents a la taula amb 22 punts i esperen mantenir eh, la dinàmica positiva de resultats que estan aconseguint últimament. El partit el podrem seguir dissabte a les 4 de la tarda per Marca TV. També tenim de segona el Celta Sabadell, que juga el dissabte a les 6 de la tarda. Sí, els dos equips estan empatats a 23 punts, eh, un és setè i l'altre novè, per tant, partit interessant de la part alta de la taula, el partit dissabte a les 6 de la tarda, i el podrem seguir per Esport 3, canal que li queden 3 telediaris. Sí, ja li, ja li falta poquet. I l'últim dels equips catalans és el Girona, que rep el Guadalajara el dissabte també a les 6 de la tarda. Sí, els gironins fa tres jornades que no coneixen la victòria. Ara mateix són vuitens, zona de descens... Vintens. un... Són vintens. anys, són anys. <laughs> són anys. Uh, el que dèiem, vintens, zona de descens a un punt de seqüest de la Lliga Adelante. El, el partit també serà dissabte a partir de les 6 de la tarda. obrim les notícies express de, de la setmana amb... què tenim, Edu? Amb la Carling Cup, que ha donat moltes sorpreses, com la primera, l'eliminació del Manchester United per part d'un equip de segona divisió, el Crystal Palace, eh? eh el Crystal Palace, estem a nom d'hotel, eh? Ojo, sí, sí, el nom, nom d'hotel. Atenció que el United, que s'ho faci mirar, perquè aquesta temporada, déu nhi eh? Està sí. patint per entrar Entre la a la Champions. Champions i a la Lliga està per sota de l'equip de la ciutat, com la, eh, la el broma, City. Eh? El City. City. Així que Ojito, ojito amb el, amb el Manchester. Sí, sí. Parlant de Carling, l'Arsenal va caure eliminat a mans del Manchester City, que va guanyar l'Emirates per 0 gols a 1, amb un gol del Kun Kun, Kun Kun Agüero. Kun Fun. Eh, el Kun Fun, eh? El minut 83, una gran jugada del, eh, del Manchester City, victòria i... Aquest ja és un partit més de Premier, més d'Europa, de sí. si, si m'apures. Eh, Arsenal-Manchester City, però el United perdre amb el Crystal Palace rellisca, eh? Complicat, rellisca. Rellisca una mica. I, l'altre gran partit de la Carling va ser el que es va jugar a Stamford Bridge, eh? amb el Chelsea-Liverpool, un altre partidàs. Eh? Un altre bon partit. Què creus que va passar? Uh, no ho sé. Doncs que va, guany... va tornar a guanyar el Liverpool, de Kenny Dalglish, eh? de... per 0 gols a 2 a Stamford Bridge. Va fer algun gol eh, Luisito Suárez? Luisito Suárez no va marcar no. no va cap, cap gol, el, el caníbal. Eh? Aquest tio sempre suca, eh. Dràcula, és un vampiro. Dràcula Suárez, eh? Però atenció, atenció dada, que des de l'arribada de l'entrenador red, eh, Kenny Dalglish, que ja fa alguns anys que va arribar, sí. en 13 partits contra el Chelsea no ha perdut cap partit. No ha perdut cap partit cap en 13 partit. enfrontaments directes amb el Chelsea. Cap partit, així que la bèstia negra, eh, del, del Chelsea, Chelsea l'amic eh, Kenny Dalglish, i bueno, que ha eliminat el, el Chelsea en aquesta Copa de la... Si dèiem, si dèiem abans que el Manchester s'ho ha de fer mirar eh, el Chelsea també. Amb, el Chelsea també. Sí, també, que el Chelsea que jugava amb Torres en punta ja titular, que jugava amb Lukaku, i jugava amb... amb Mata, jugava... Mata jugava? No, no jugava Mata. No jugava. Mata no estava. Es nota, eh, quan no juga Mata. Mas que eh, Mata té molta classe. Quan no està Mata l'equip del Chelsea, el Chelsea de Vilas Boas ho nota i bastant, eh? Ah, perquè Com Mata es diu, un... André? André de Pina Cabral, de Vilas Boas. Uh, ah, més coses. Camacho vota Casillas, Xavi i Iniesta per uh, la pilota d'or. Sí. El seleccionador de Xina ha votat a tre els tres jugadors espanyols i en declaracions de que se lo merecen, textualment se lo merecen por su trayectoria y por sus títulos y además me he quedado bien a gusto. Claro que sí. Eh? Eh? Con, eh, José Antonio, eh? Con un par de... Camacho. Eh. Una altra notícia. La Real s'ha vist amb, amb Schuster. Sí, Ojo, sí, sí. Tensió, Bert Schuster, que es va unir ahir a la llista de candidats per substituir a Philip Montanier, eh, en cas de la derrota Churi Urdin sí. el eh, diumenge contra el Màlaga. Així que hem contactat amb Schuster per si l'amic Montanier diu... Home, últimament ja hem anat dient que, que sí, el cap de rumors. Filip estava... Que trontollava una mica. Trontollava ja... una mica, per tant, no és, no és, eh, no és notícia que contactin amb, amb altres entrenadors per poder substituir-lo. Uh, Pelé, el nostre gran amic Pelé. Pelé, Pelé, Pelé se li va una mica, Pelé. Eh? Pelé, textualment també, Neymar mejor que Messi i el Santos mejor que el Barcelona. Claro. Això ho diu, ho diu Pelé, eh, el, el, el brasiler mític. El, el mític, el, el brasilero, eh? l'home pel·lícules. Ah, eh... Uh, que, eh, deia que, que el Santos insisteix en que jugui, jugui amb, amb Neymar davant, uh, davant Messi a la final de... Bueno, a la final no, el Mundial de Clubs. Bueno, sí, a la final, perquè no es podran enfrontar Santos... Sí, perquè estan a diferents eh, enquadraments. Exacte. O mm, sigui, només sí, es trobarien a la només final. Només es trobarien a la final. Doncs, uh ah. -huh. Eh, uh, diuen que jugui Pelé amb el Santos a la final del Mundial de Clubs per eh, fer front a, a Messi. Sí, també van dir que, que Maradona també, no? Exacte. Sí. També els, els, de, els del Santos van dir, li van eh, dir a Rossell que ja que el Santos s'hi pot inscriure a Pelé, doncs ja que estan, que el Barça inscrit el Maradona, així ah, farien o, o un Cruyff. Maradona contra Pelé. O Cruyff, Clar, també. O eh? Cruyff, que jo, Juli Estefano. Jo, de veritat, també, Pelé, no sé, no sé ja... Home, de, de Pelé, amb... Pelé no està ja per, per històries, ja. No, però a part de que no està per històries, no, no se li pot anar la, li el tarro tan, tan descarat. Va. Se li va. Eh, una una altra notícia. El fi eh, del lockout, eh? Atenció, que per hombre, fi l'NBA sembla ser que que torna, que torna a jugar-se. Hi ha hagut acord entre la patronal i jugadors i per fi hi haurà NBA, eh, tercera, Però 66 partits es jugaran en 5 mesos. Per tant... És a dir, cada 2-3 dies, un partidet. Un partit. Partidet, així que Rudi Vaca, que vagin passant, que vagin anant cap als Estats Units, eh? i amb ells tots els jugadors de l'NBA que estan rondant per Europa ja tornaran cap a les seves cases ja, als EEUU. Sí, sí, sí, perquè el, a Rudi i Ibaka, en aquest cas jugadors del, del Madrid. Quin per... tros de jugador l'Ibaka, eh? Molt, molt bo. Han jugat què? quatre partits amb el, amb el Madrid. Sí, quatre partidets, sí. A més, el Rudi no sé si va tenir una petita lesió, sí, va, va jugar menys partits, però... Bueno, Madrid en aquest cas ja ha servit per guanyar tots els partits que ha jugat fins ara, però bueno, que això, com el que bueno, diu, acaba la... de començar la Lliga i no serveix per res. I a l'Eurolliga han patit... Eh, I l'Eurolliga han estat patint els últims partits, així que Fixa't. El Madrid ara un notarà ara. Sort que el Barça no va fitxar, com vam comentar, eh? Que, ostres, que, la parella que, ja, podien, Marc ja podien fitxar el germà Gasol. Doncs sort que al final, al final no s'ha fitxat perquè... Vas a Navarro i, i s'obre amb Navarro. Oh, amb Navarro. Eh, jo sóc molt de Pete Michael. Pete Michael. A mi m'agrada molt The Fisherman. Eh? The Fisherman. Eh, Pete Michael, molt bo. Uh, declaracions de Pepe a Ojogo. Com, Compte, eh? Uh, Pepe diu, creo que este es el año que ganaré la Champions. Bueno, està bé que pensi, que s'imagini coses. No? I més coses, diu, eh? Uh, diu que també que és injust que es consideri el Barça el millor equip del món. Clar, és que no ha fet res el Barça, no? El Barça és que, no juga. Però és, mm, no, no, no ho entenc, com pot dir, com pot dir això Pepe, Pepe de, de Bueno, què ha de dir? Cada dia estan, no, no. Al, estan al Madrid, doncs pues, venga. Però és injust que els consideri el Barça el millor equip del món, no, no, no ho entenc, no ho entenc que guanyi, la, que guanyi alguna cosa, aleshores si vol dir després, bueno, per almenys ja tindrà motius per dir alguna cosa, però ara de moment no els té, així eh? que el millor del món és el Barça i que no, que no es flipi l'amigo Pepe el marismeño. Exacte. Uh, els, els jeques s'han fixat amb el Mallorca, no? Eh, sí, el Mallorca està en el punt de mira de varis grups inversors, eh? el que estan esperant el millor moment per entrar en força a comprar accions del Club Balear i fer-se amb el control del, del mateix, eh? o sigui que atenció a tots aquests jeques. Eh? I, és que el Mallorca ja fa temps que està una mica... Home, però ara el Nadal és un dels accionistes, no?, del, del Mallorca. Hòstia, ara... Nadal, i diria el, el, clan Nadal, però diria que... Sí? Eh, Miquel Àngel. Miquel Àngel, no, <laughs> el clan Nadal, però diria que Rafael Nadal té alguna cosa a veure amb la, amb la Junta, com ell és balear i tot això, diria que, que algú està, està ficat dintre sí? del, del grup aquest del, del Mallorca, així que no sabem... Mm, Ens documentarem i la setmana que ve ho, ho explicarem. Si sí, té... Sobretot hem dit bueno, això que les eh, principals opcions arriben des de la península aràbica i des de Dubai, sobretot, Home. que és on de, de viene el caix eh, Petrolio... en, color, eh, en color negre, aquest eh, petrolífer. I eh, la peluca de Cesc ja és història, Edu. <laughs> Sí, ja no porta el ja pelucón no porta, que portava ja, abans. Ja, ja no porta el pelucón. Eh, fa un parell de dies o així, aquesta setmana, eh, va penjar una foto a Twitter eh, on es veia que s'havia tallat la melena que seca és lamentable, però mullada encara li quedava encara, bé. <laughs> Sí, no? Per se li tant, bufa, no? Se, se, li bufa, se, li bufa. Se, li, se li bufa el cap i és, és, és boniem. Boniem. Eh, ah. I per acabar amb eh, la, les notícies express, Pochettino no deixa que Romaric s'entreni amb l'equip, eh? Sí, Romaric, el, el Búfalo. El Búfalo Romaric. Eh, en aquest cas, Pochettino eh, demostra el seu caràcter eh, fort eh, amb el jugador marfileny. Sí, és que va arribar tard va arribar tard, però també recordem que eh, també va apartar dues setmanes de, a Tieví, al filial. Tieví, eh? Tieví Henry. Tieví, Tieví Bufumà, eh? Tieví Henry. Tieví Bufumà Henry, que també el va apartar, així que si, el que no va fer amb Tieví, què no farà amb... Amb Romaric, amb no? Amb Romaric. Així que estarem, estarem atents amb aquesta i amb més notícies del futbol. Perfecte, Edu, gràcies. Uh, I ara temps per la família Washington. Washington. I ja ens acompanya, no sé qui és, però pels, pels, pel, pel físic i pel, pel to de, de pell eh, és algú de la família Washington. Amb qui tenim el gust de parlar? Pues, hola Gerardo, pues con Alexis. Alexis. Alexis que Washington. Eres hermano de, de Rolando. Soy hermano de Rolando. Ah, sí, I que ¿Todavía están enfermos por tu casa? O... Eh, no, la verdad es que ya estamos recuperados todos, gracias al... por preocuparte, de verdad, Gerardo. Sí, hombre, es que me hacíais. Te has hecho un eh, buen jefe. Sí. Bueno, ¿Eh? normal, normal. Normal, bueno, está bien, está bien. Así que, ¿nos traes algún cóctel? Eh, ¿De qué nos vas a hablar? Hombre, claro, pues hoy os voy a hablar del cóctel Screwdriver, Screwdriver, ¿eh? Screwdriver. Más conocido como eh, el destornillador. Vamos, pero digas eh, destornillador, no digas yo, le digo los nombres que tiene, cada en su país cada uno lo llama como, eh, como quiere. En EU e, sería... En EU se llama Screwdriver. Ya. Y aquí sería el destornillador. Muy bien, así que... Son como los besos así que das tú de destornillador, ¿eh? A las <laughs> mujeres, que un huevón. De torniquete. De torniquete, destornillador. Ah, va, no te enrolles. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? que estamos eh, tranquilos, ¿eh? No es para ponerse así, coño, Gerardo. Es que, que de verdad. El famoso destornillador. ¿Quieres que te cuente un chiste? ¿Eh? <laughs> ¿Te lo cuento ahora o al final? No, no, cuenta, cuenta. Te lo cuento al final mejor. Ahora estamos por el cóctel. Venga, eh, estamos por el cóctel. Eh, te dejaré que te, cuentes uno. Si da tiempo, lo cuento, ¿ok? Bueno, va, explícanos un poco el origen de este cóctel. ¿Cómo, cómo nació? Pues nada, eh, nació en la fría Rusia, inventado a mitad del siglo pasado por los mineros de la, zona, Resulta que la inquietante cifra de accidentes laborales en las minas rusas debido a estados laborales así, ¿eh? debido a la embriague, conllevó la prohibición eh, del consumo de bebida alcohólica en las mismas. ¿eh? Total, que los trabajadores no acataron la decisión y se ingeniaron camuflar el vodka ¿eh? bajo el inocente aspecto del zumo de naranja. Y así es como surgió este, este cóctel. O sea, muy ingeniosos los mineros rusos, ¿no? Se camuflaban el el vodka con zumo de naranja para que no pareciera... Para que no viera, para que no pareciera que estaban ahí pimplándose el alcohol. Y 15 ingredients porta aquest, pues te lo diré después de que suene Carlos. One, two, barabadú, ¿qué tal lo llevas tú? Ding ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. A ver, Alexis, ¿Qué pasa? Está, estate atento, ¿eh? Estoy atento, estoy atento, Gerardo. Pues los ingredientes que vamos a necesitar serán vodka, zumo de naranja y hielo. En este caso, le puedo echar también un poco de limón. Ajá. Pero los tres ingredientes básicos serían el vodka, el zumo de naranja y el hielo. Ya. ¿Ok? Ok. La verdad es que es una bebida simple, ¿eh? pero, pero excelente. ¿eh? Sí, porque hielo, vodka, zumo de naranja y zumo de limón. Es muy fácil, ¿no? Lo encontrar en todas las casas. Claro, claro que sí, pero eh, el del vodka con la naranja es uno de los matrimonios eh, mejor llevado, ¿eh? Porque es suave, es vitamínico y es refrescante. a mí que no me gusta el vodka con naranja. No, porque no lo has probado. <laughs> has probado con naranja, o con la Fanta. Con la Fanta, claro. no es lo mismo. No con zumo de naranja. Que zumo natural, sobre todo natural, ¿eh? Exprimido, ¿no? Ah, claro, la verdad es que es una excelente combinación. Ya. Me lo creo, sí, sí. ¿Eh? Y vitamínico. Muy vitamínico, la verdad. Pues quieres que sabes cómo se prepara esto estoneado, aunque lo has dicho tú, que no es muy sencillo, podía explicarlo tú. No, no, no, no, no, no, ¿Eh? yo te he dicho que lo puedes encontrar en todas las casas del mundo, ¿no? zumo de naranja y zumo de limón. Vale. Pues, pues nada, ¿eh? ¿eh? ya que vengo con toda la ilusión, eh, eh, te voy a, explicar eh, cómo se hace este screwdriver, ¿eh? ¿Ok? Ok. Pues el screwdriver, como te he dicho yo, o destornillador, que es como se le conoce aquí en Spain, es uno de los cócteles más fáciles de preparar, pero Resulta que si no se tiene en cuenta la medida de Boca, ¿eh? El justo. Y la medida, el justo, exacto. No el amigo molinero, ¿eh? No, no, no, no. Y la medida del zumo naranja no va a quedar debidamente equilibrado, ¿eh? Como es un cóctel directo, lo haremos en un vaso alto, ¿ok? Ok. Ok. Rollo Cubada. Ahí está. Siempre eh, lo decoramos con naranja, así que hay que ser cuidadoso y lavar la naranja primero, ¿eh? Nunca sabes quién coño ha tocado la naranja esa antes que tú. <laughs> ¿Sabes? Primero hay que lavarla muy bien. Sí, sí. ¿Ok? Ok. Pues nada, luego se corta un trocito de naranja, pero evitando el corazón, que es lo que tiene las pepas. Ya, las pepas, qué pepas. pepas, sí, bueno, las pepitas, ah, ¿vale? que nunca, nunca las has oído, estos Es Las pepas. La jerga que utiliza usted eh, es un poco. Hombre, claro, la de mi país. sí, sí, no, no. así. Eh, pues luego hay que poner un trozo de naranja dentro del vaso y le añadimos el hielo. ¿vale? No tiene más cosas. ¿eh? No, no tiene secreto. La verdad es que no. ¿eh? Luego le añadimos el vodka, que son 45 mililitros, ¿ok? Hemos dicho. bueno, pero es para un solo cóctel. ¿Ok? ¿No te gusta lo fuerte? sí, sí, sí. Claro. Hemos dicho que para el cóctel sea bueno hay que eh, clavar las medidas, ¿ok? Así que 45 mililitros de vodka. Ni uno más ni uno menos. Ni uno más ni uno menos. No te lo veo tú antes. Ok, vale. ¿Ok? Eh, luego le añadimos el zumo de naranja. Eh. Lo importante en este caso, que el zumo sea fresco. Fresco, de, la, de nevera. Fresco, coño, fresco, recién <laughs> puro y recién exprimido, quiero decir. No nada de marca del día y. Vale, vale, vale. Vale, nada de eso, ¿eh? por eso, hemos, ido a comprar las naranjas. Claro, naranja, ¿eh? Por zumo natural, ¿ok? Vale. Eh, pues le añadimos 120 mililitros de zumo de naranja natural. ¿Eh? Tanto que decías tú 45 es mucho, bueno, porque le añadimos 120 de zumo de naranja. Claro, es que es más, más, del doble. Claro, más del doble sí compensa un poquito. Y luego, como hemos dicho, le puede echar un poco de limón o no. En este caso yo no le pondría limón, pero es una opción. Ya. ¿Ok? Vale. Eh, y si nos queda un poco corto, eh, acudimos al hielo, que es el mejor aliado en este caso. Ah, y ahora tocaría disfrutar del, del cóctel, ¿no, ah, Alexis? Claro, claro, claro. Pues, pues muchas gracias. A ver, me ha gustado. Me ha gustado. Un poco sencillo, Ah, pero, como hemos dicho antes, te dejaré acabar con un, con chiste si... Qué bien, Gerardo, qué bien. claro que te, lo agradezco, te lo agradezco mucho. Pero no te enrolles mucho. Que no, que no, que este, este es muy corto, a lo mejor no te gusta, a lo mejor ya lo has oído este chiste. Venga, ¿eh? va. pues esto es un calvo que pasa por la calle y se cruza con un jorobado y le dice burlándose, ¿qué lleva en la mochila? ¿eh? a lo que el jorobado le contesta, tu peine, huevón. <laughs> ya lo había escuchado. Este, ya, había escuchado. Pero eh. este era bonito. está, bien. Está bien, está, bien. Pues muchas gracias Alexis, y gracias por el teu humor subtil que tens... De nada, Gerardo, ya sabes que, que vamos donde sea, donde haga falta, ¿ok? Eh, gracias y hasta la próxima De nada. y ahora repassem eh, la última cursa del Mundial de Fórmula 1. Schumacher. Per fi, Edu, amb aquesta tralla, com sempre diem... De... Sí, eh, eh, <laughs> la tralla. Sona que tralla. Última cursa del Mundial, la setmana passada. Eh, com va anar? Doncs, eh, sorpresa eh, o no? Bueno, no, no hi ha gaire sorpresa perquè la victòria va ser... Bueno, va ser sorpresa perquè en aquest cas va guanyar Weber. Eh? Que no Vettel. Que no Vettel. Ja. Eh? Eh, així que aconseguint el seu primer triomf de la temporada, eh? en guanyar l'última cursa, com tu bé has dit, Eh, Vettel va tenir problemes amb la caixa de canvis i va quedar, va quedar segon al final. Eh? En la tercera posició va quedar Baton i la quarta va ser per Fernando Alonso. Per la seva part, Lewis Hamilton no va poder acabar la cursa per un problema també amb la caixa de canvis, eh? coses rares. Eh, Lewis no va poder continuar pel mateix problema i Vettel sí que va continuar. Els mecànics leien tot el rato, no pongues la segunda marxa, no pongues la segunda marxa, que passa de primera a tercera, passa de primera I, a tercera. El tio, I el tio li fotia segona, el tio li fotia segona, i, però bueno, al final no va tenir, no va tenir problemes. I el nostre amic eh, Jaume Algarsuari, que DJ Square. DJ Square, DJ Square eh, va acabant en l'onzena plaça, eh? Molt bé. Bueno, no, no ah. som com les altres, però bueno, eh, està allà. Eh? De, nou, bé. de nou va quedar per davant del seu company, el suís eh, Buemi, després d'haver començat des de la tretzena posició, així que bueno, va recuperar dues posicions l'amic eh, El Garsuari. Sí, sí. Però el seu equip no va poder aconseguir eh, el tan anhelat objectiu d'acabar en el setè lloc del Mundial de Constructors, eh, pel qual barallava amb, amb Sauber. El nou lloc de Kobayashi i els seus dos punts li van donar el setè lloc eh, final a l'equip suís. Eh? Sí. De, uh, de totes maneres, Jaume ha fet un any fantàstic, no? Sí, sí, un, eh, la veritat ha sigut, eh, sens dubte, un any brutal pel, que ha fet Jaume Alguersuari, que moltes escuderies l'estan... Eh? L'estan bur eh, burxant, no? Burxant, bueno, burxant no, li estan... Burxant en el bon sentit de la paraula, ah, ah, no? Oferint, temptant-lo... Ah, exacte, exacte. No? Així que el Mundial de Fórmula 1 finalitzat, eh, comencen a sortir notícies, rumors, i la primera és el fitxatge de Raikkonen, per l'escuderia escuderia Lotus Renault. Doncs sí, eh? Iceman, eh? com se'l coneix. Eh? l'home de gel. L'home de gel, campió mundial de Fórmula 1 el 2007 als comandaments d'un Ferrari, tornarà a la Fórmula 1 amb el, el proper any amb l'equip Lotus Renault GP. Sí. Eh? Segons ha informat eh, aquest matí l'equip, Raikkonen, amb 32 anys, acumula la seva carrera a la Fórmula 1, 18 victòries, 62 poles i 62 podis, perdó, i 16 poles. Però no va dir fa poc que eh, amb una merda de cotxe mai mai pots guanyar, que ja pots pilotar com mai i que la Fórmula 1 necessites un bon conjunt. Tu, tu creus que és un, Bueno. Que és un conjunt. Que és un conjunt. Que és un eh, conjunt. Eh, bueno, els pilots de Renault eh, en el Mundial han quedat a la desena i a la dotzena posició, així que molt bon cotxe, molt bon cotxe no, no. té. L'únic que eh, estava com eh, il·lusionat eh, eh, per tornar a la Fórmula 1 i ha dit que la seva etapa al Mundial de Rallis ha estat, eh, ha estat útil per evolucionar com a pilot, però que ha estat una senzilla elecció tornar amb l'Oto Renault i que li ha agradat notablement l'ambició de l'equip en què espera exercir un paper important en un intent de portar-lo a la part davantera a la graella, eh? tot això ja... Per tant, de ganes eh, no, no li falten a, en Kimi. No gens. Uh, més coses. Eh, sí, parlar de Renault, els rumors que corren eh, pel paddock, eh, que rumoreja que Robert Kubica ha signat per Ferrari pel 2013. Què dius, Ari? Sí, això, Ari? Ari, <laughs> Ari Gold. Ari Gold. Eh, sí, eh, això no ha caigut eh, gens bé al, al Lotus Renault, eh? Home, normal. Doncs Val. Eh, és que el eh, Eric, Eric Boulier, el director esportiu de l'escuderia, ha advertit que no li donaran un test amb el Fórmula 1 a Kubica perquè després es recuperi i se'n vagi a un altre equip. Eh? Clar, normal. Mal rotllo, per tant. Eh... aviam que es recuperi Kubica i i a veure què, què passa, a veure no? Què, a veure què passa, sí. Uh, alguna coseta més? Eh, doncs acabar amb unes declaracions que li van fer a Emerson Fittipaldi, eh, Fittipaldi. Eh, en, una, en, una, <laughs> en una entrevista, i deia el primer campió del món eh, Brasil de la, Fórmula, de la Fórmula 1 ha dit que creu que Fernando Alonso és el millor pilot de la graella i va dir que si Ferrari li dona un monoplaça només una mica millor, serà campió la temporada que ve, eh? així que esperem que el Ferrari d'Alonso sigui millor i que pugui aconseguir aquest Mundial. Frenando, uh, doncs amb aquesta notícia es dona per acabat el Campionat del Món de 2011 de Fórmula 1. Aleluia, aleluia, aleluia. I ara sí, anem a mm, Giancarlo perquè ens comenti si hi ha alguna novetat en el Mundial de Motos. ¿Qué tal Giancarlo? Buenas tardes. Chao, chao Gerard, eh, ¿cómo cómo está, eh? Bien, ¿y tú? Va bien, va bien, Va Va bien. Eh, pues eh, nada, estamos aquí para comentar eh, lo que la semana pasada no pudimos comentar, la noticia y todo, te lo explico hoy, ¿eh? Sí, está claro, Giancarlo. Pues, ¿qué, no, nos explicas? ¿Qué nos traes de nuevo en el mundo del motociclismo? Pues que el equipo de moto 12, el Pons 40 CP20, ¿eh? 20, como la red social, o es que es... sí, es de, la Twitch. Ah, vale, vale. Claro, más publicidad no puede, no, puede llevar, <laughs> el Pons, Pons 40 CP20, ¿eh? Questo, ah, questo, es importante. Dime, che le passa. Eh, pues nada, que el equipo cierra 2011 que con eh, buone sensazioni in eh, due giornate di entrenamiento nel circuito di Jerez, con eh, los due fichajes di Paul e Tito Rabat, eh, el della scoglieria Rabat. Sí. Eh, entre los mejores, lo que viene a ratificar la adaptación al equipo de los dos pilotos españoles. Finalmente, Paul Espargaró, uno de los pilotos más codiciados en la categoría de Moto Moto 2 correrà dentro della struttura di Sito Ponce con una moto Kalex. Una Kalex. Kalex, Kalex eh, la misma macchina con la que Bradel eh, conquistò il eh, Valencia il mondiale di Moto 12. Eh, Paul, di questa maniera, sarà compagno di Tito Rabat la otra incorporazione di Sito per il 2012. Per tant, un pas eh, més endavant eh, per part del Pol, comptar amb un equip més, més gran i amb més, amb més nom, no? Sì, questo, questo è chiaro e eh? después de dura negociazione il catalano correrà con il Ponce Calec sustituyendo a su hermano Aleix, que competirá en 2012 para eh, Martínez Spar, para Jorge Martínez Spar, sobre una Aprilia CRT eh, junto a Randy Di, Di Puniet. ¿Más noticias de Moto2? Eh, pues sí, los nuevos pilotos de Spar Team para Moto2, Nico Terol y Tony Elías, han finalizado los últimos test eh, privados con eh, muy molto buenas eh, sensaciones. Sí, muy bien. Sí, los ensayos de 2012 han llegado a su fin. El próximo 1 de diciembre arranca el periodo de restricción de entrenamiento, esto, puesto hoy, que mantendrá a todos los equipos de Moto 2 inactivos hasta el febrero. Eh? O sea, ahora fin de vacances fins a de 2012. Hombre, buenas vacaciones. vacaciones. no, no mal. malamente. a ah, anem a MotoGP? Avanti, GP. marca japonesa Suzuki se retira del Mundial di motociclismo por lo menos hasta 2014. Los motivos son la recesión economica, eh, la pasta collega è eh, sì. molto muy caro, y la precisione eh, del yen y de las eh, catástrofes naturales que asolaron eh, Japón. Així pod eh, podran preparar exclusivament la moto per al 2014 si Eh, si tornen, si tornen, si tornen a, a correre, però al, solo si dedicaran a, a hacer la moto. A hacer la moto fins al 2014, que pot o no que disputin pues, pues Mundial. Uh, més cosetes de MotoGP, Giancarlo. Eh, sí, las escuderías tendrán eh, barra libre de entrenamientos, eh, como a ti te gusta. exacto, eh, como a ti te gusta todo, eh, con barra libre. Barra libre. ¿Y eso qué ha pasado? Pues en una reunión, Carmelo, Carmelo Speleta, presidente de di estableció como punto fundamental que los equipos de MotoGP puedan realizar los entrenamientos Què deseen con el piloto que escogen independientemente de si és un piloto mundialista o no lo Doncs uh, aquesta mesura pot beneficiar clarament a Valentino Rossi, que durant l'any 2010 es va queixar de les escasses proves per desenvolupar la, la Ducati agafar-li el, el no? Ah, questo ara Valentino sí que no tindrà, no tindrà quejas ahora que aquesta norma ha salido a la luz. Eh? Ja, ja, ja. Eh, otra de las noticias que se destacó en esta reunión es que a partir del año que viene las motos de las eh, tres categorías del Mundial eh, están obligadas a llevar protectores para las levas de freno con el objetivo de evitar que una colisión entre motos pueda causar un accidente si se acciona involuntariamente el freno. Ya, això, això està bé, perquè aquest any ja hem vist molts accidents culpa, de culpa no? Sí, esto questo verdad, por tocar el freno, moto, salta y al suelo... y i es clava fre freno Y i mitja, mitja no? Exacto. Ah, qué mes eh, pues más cosas, Stefan, eh, Stefan Bradel correrá la próxima temporada en eh, Moto, MotoGP. El campeón del mundo de Moto 2 ha sido contratado por Lucio Cecchinello. por dos años de contrato, mm, Bradel pilotará una Honda RC 213V. esto, como dicen, a imagen y semejanza. Qué bien te ha quedado eso, en el inicio de año de las Honda oficiales de Pedrosa y Stoner o la Honda Grissini que llevará, Álvaro Bautista. Eh. Muy bien. Eh, también eh, decir que Anthony West, eh, a sus 30 años, confirmó su vuelta a MotoGP para 2012 después de llegar a un acuerdo para pilotar una CRT. Me cosetes, Giancarlo, de MotoGP. Sí, hombre, Valentino, mi amigo Valentino, demuestra su pericia con las cuatro ruedas y en el Rally Monza Show. qué va a hacer? El nueve veces campeón del mundo, Valentino, Valentino, Rossi ha dejado eh, aparcada este fin de semana la Desmosedici de Mille y se ha pasado a las cuatro ruedas en el Monza Rally Show. Eh. Ojo. Rossi se ha puesto las manos de un Ford Fiesta RS eh, World Rally, Car, y a pesar de no ganar la, prueba le puso las cosas muy difíciles al ocho veces campeón de Rallys, rallies, el francés Loeb que pilotaba un Citroën DS3, el eh? italiano ha terminado en segunda posición. eh? un lloc gens preable tenint en compte que només ha estat superat pel millor campió de ral·lis de, la historia, Sebastián lo oh, Loeb. Eh, pues no es de pavo, eh, Como ah, no es de, pavo. Además de Il Dottore, la representación motociclista en esta edición ha sido completada por Andrea Iannone, Andrea Dovizioso y Claudio, Claudio Corti. Pero ¿sabes lo, lo curioso di de caso? ¿Qué pasa? que el piloto de Ducati demostró su gran habilidad eh, sobre eh, las cuatro ruedas, batiendo al francés eh, en, dos, en dos de las pruebas. Pero al final Loeb se adjudicó la victoria tras batir en la ronda final a Valentino. Es a dir, eh, Dovizioso va a Sebastián Loeb? Valentino, Valentino. Ah. Dovizioso en el grupo de esto de los ah, italianos, estaba vale, Dovizioso y tal. En este caso Valentino ganó, eh, o sea, Valentino no Valentino en, rally. Eh? No, no, no, exacto, Que al rally tranqu tranquil·lament, no? A Dani, pero cuando se, cuando se retira lo eh? Y parlant de Rossi, ha dicho alguna cosa sobre la seva nova moto? Eh, pues con el fin de año la vuelta de la esquina, eh, Valentino solo tiene un deseo para la próxima campaña, eh, que la GP12 sea competitiva. Rossi también ha agradecido a la decisión, como he dicho antes, que tomó la comisión de los grandes premios de quitar el límite de los entrenamientos, como hemos comentado antes, que Valentino estaría contento, pues lo está. Lo Valentino, está, Valentino lo está, está, contento. Valentino está contento y ha dicho que tienen una moto molto diferente y que eh, esperan ser más rápidos i competitius. Doncs eh, gràcies, Giancarlo, per aquestes informacions de petits eh, moviments al món del sí, motociclisme. estarem informant. I tant. Eh, ens veiem la setmana que ve. Molt bé, ciao. I ara la Sílvia ens porta un reportatge de política i futbol molt interessant, eh? eh no us el perdeu, endavant. La política afecta el futbol? Blancs o blaugranes guanyen o perden depenent de qui governi? Uf! El Real Madrid se li dona bé a Europa quan governa el Partit Popular. Es demostra les tres últimes victòries de l'equip a la Champions, 1998, 2000 i 2002, quan Aznar ocupava la cadira de la Moncloa. Els hi vindrà bé el canvi als merengues? Quan governava José Luis Rodríguez Zapatero, va canviar a favor del seu etern rival, el Barcelona, que va conquistar la Champions en el 2006, 2009 i 2011. Quina dinàmica se seguirà? Les estadístiques reflecteixen que el madridisme se li dona bé quan governa un partit conservador, però el Barcelona té tendència victoriosa quan governa l'esquerra. El Real Madrid ja té 9, el Barça 4. Així que endavant, i sigui com sigui, a disfrutar, que se n'endugui el millor. Així doncs, ens sabrà greu pel Madrid. Salut, companys! gràcies, Sílvia, per aquest eh, reportatge sobre la política i el futbol i com afecta els diferents... a Barça i Madrid, en aquest cas. Uh... Ha estat bé, el reportatge. És curiós per això, eh? Ojo que... Ojito que ens fa... quedem sense Champions i <laughs> sense títols ara, eh? Fa una setmana guanyava el PP, eh? Ojo, ojo que, absoluta. que estem, estem en perill, eh, Gerard? Per tant, eh, tots, al, tots al tanto. El loro, que diria l'ex-president Jan. Uh, ara toca notícies just Buenas tardes, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Uh, muy bien. ¿Está contento? Sí, ¿Está feliz? Sí. ¿Está alegre? Sí. Muy bien. <laughs> Más cosas te pregunto. A ver, dime, empieza, ya y no te enrolles. Empiezo por la noticia. Venga, dale. Pues venga. Pirañas infestan una playa en Brasil. ¿Pero qué me dices, justo? qué ha pasado? pues se ve que miles de pirañas voraces han infectado una concurrida playa en el oeste de Brasil, donde han mordido a por lo menos 15 nadadores. Pero, ¿qué, me estás contando? Es, que hay que ir con mucho cuidado con las pirañas, son peligrosas. Hombre, claro que son peligrosas. Se ve que si muerden a las personas, tienen que salir rápidamente del agua y no permitir que la sangre se extienda. Hombre, es como los tiburones, ¿no? Huelen la sangre y van. Van, a, Al acecho. Se ve que un nadador se dio un chapuzón en el río y cuando se paró, sintió un dolor en su pie y cuando lo, vio resulta que había perdido la punta de su dedo gordo fuerte, ¿no? Como decía aquí, mordiendo, mordiendo. ¿eh? en cuanto lo vio, salió corriendo del río, temeroso de que le atacaran más, hombre, tú y, todo el mundo, chaval. Claro. Ahí me <laughs> pica un... Bueno, es que yo ya ni me meto en el agua, Es que si te, ve un lenguado... Un lenguado aún, porque... ¿eh? <laughs> pero un lenguado no lo ves porque está bajo tierra. Exacto, pero en este caso la piraña es un poco un mm, cabroncica, ¿eh? La piraña. Sí, la piraña hay que tener cuidado, sobre todo en los ríos estos de... En la, playa de Brasil, ¿no? Claro que sí, en la playa de Brasil, ¿eh? No era, no era Copacabana. No era Copacabana. Eh, pues ahora te voy a decir de dónde era eh, funcionarios de la ciudad eh, dijeron que la playa se mantendrá abierta ya que trae turistas a la región versuña de Pantanal. Del Pantanal, es que el ¿Eh? nombre ya. Ahí está, es que es conocida por el ecoturismo. Ecoturismo, pues Pero, que, vean vayan con cuidado, ¿eh? Que vayan, con cuidado, pues sí, porque hay que ir con cuidado con las malditas pirañicas, ¿eh? Que te pegan los mordiscos y la has cagado. Pues sí, ah, ¿qué más tienes? Justo pues nada, otra noticia, en Florida un perro se come mil dólares en efectivo. Con los tiempos de crisis que, corren, eh, lo que faltaba que un perro se comiera mil dólares. Pues la verdad que sí, es una noticia que sigue dando la vuelta por internet y la historia de un perro que se comió por error mil dólares en efectivo. Pero ¿dónde, ¿de dónde ha sacado? Eh, esto. La información. Sí, sí, exacto. La información. No me digas del New York Times, ¿eh? No, del New York Times no. Eh, fue dada a conocer por el sitio en inglés wptv.com. ¿Eh? qué es, eso qué? Que es una página <laughs> web. Eso solo miras tú. Exacto, yo solo miro, como te dije, soy políglota. ¿eh? Y ahí se señala que la familia de Christine Lawson en Florida son personas de gusto exquisito y muy exótico al darle un menú carísimo a su amado perro. ¿Y cómo, cómo se lo explican? Pues te lo cuento según relata la mujer, ¿eh? Dice, mi marido y yo estamos pagando mi auto y siempre ahorramos mil dólares que llevamos al banco y ponemos en la cuenta. Eso dijo la dueña del perro. Sí. explicó que tomó el efectivo y lo dejó en un sobre en el mostrador y más tarde, la pareja se despidió para ir a su trabajo de su amada mascota, un Golden Retriever. Cuando su marido regresó a su hogar, el sobre con la suma señalada ya no estaba ¿eh? y solo pudo observar con gran dolor que solo habían 100 dólares de los 1000. Ah, se había comido 900. Se había comido 900 dólares el perro. Encima dejó cambio, ¿eh? ¿Y qué hicieron entonces? Qué, buen perro, ¿eh? Pues claro, dejó cambio. Claro, dejó, el cambio. Pues acto seguido, el alarmado esposo ordenó vomitar al perro para que minutos más tarde, claro, y está, pobre perro, para que minutos más tarde, después de una buena cagalera, ¿eh? eh tomó el dinero eh, y lo puso en una bolsa para llevarla al banco. Así que mm, tener cuidado con los perros, vigilarlos en todo momento que se pueden el dinero. Y no sabemos si el banco se lo aceptó, ¿no? El, dinero. Bueno, esperemos que sí, imagino que lo lavaron o alguna cosa, porque si no, eso, eso canta. Eh, ¿Alguna noticia más? Pues sí, y esta te va a sorprender. Venga, dime. La policía dispersa con gases lacrimógenos a los invitados de una boda, ¿eh? Hostia, pero ¿qué ha pasado? quién empezó? Eh, pues se ve eh, que las dos suegras empezaron la pelea. Y luego dicen que exageramos con las sueras y son, son las pichors. Claro, que son las peores, ya ves, si, ya ves si son las peores, pero yo te pongo en contexto. Dime, dime, va. arranca, arranca. Ahí está. El pasado viernes, una boda celebrada en un pequeño pueblo de Jaén, mm, llámese el pueblo que quiera, acabó con la visita inesperada de la policía los policías eh, intentaron desalojar, desalojar, no desahogar, eh, sin llegar a la fuerza, pero las suegra no atendía razones. Se ve que, no razonan. No, no escuchan, no, escuchan Según los agentes, al entrar no podían parar de reír, ya que estaban todos los invitados llenos de comida eh, y la novia destrozada por el desastre de banquete de boda y la pérdida del vestido. Pero a ver, me dirás tú, una mujer ahí con el vestido de novia, todo manchado de canapés, de oliva y de todo. <laughs> Pero, ¿cómo empezó la pelea? Pues esto lo sabes de primera mano. Hombre, claro, lo sé, porque estaba ahí. La pelea empezó cuando la madre del novio vio a la novia coqueteando con un invitado. Oh, es que eso. Claro, eso ahí está, pero a ver cómo coqueteaba, ¿eh? Así que cogió la ensalada y ¡za! Se la tiró el vestido de primera. Sin mediar palabra Sin mediar palabra. Ni, tú dijo, ¿qué coño estás hablando con este? Yo te tiro la, ¿Qué ganas, ¿Qué ganas de liarla? ¿Eh? Claro que sí, pero nada, directamente, ¿eh? Pues se ve en que la madre mm, de esta cogió su plato de marisco, y se lo tiró a la cara. Claro, tú le tiras un plato de canapeses. Claro, yo ves que tu novia está coqueteando con uno, aunque solo hable, za, le tiras el salpicón de marisco, eh, <laughs> la grallada de carne, eh, o lo que eh, quiera. Las ostras. Las ostras, el mejillón, todo lo que quiera. Todo. Pues en ese momento llegaron los camareros y los niños, aprovechando el revuelo, les quitaron la comida a los camareros y se la tiraron a los invitados. Pero qué desastre de boda, ¿no? Por Dios. Pues tú dirás, ¿eh? Con, Dani Senabre. Tú dirás con Dani Senabre. Eh. Tú dirás. Eh, Pero ¿qué me dices? A ver. Pues sí, nada, que entre la pelea de la suegra y la guerra de comida, el propietario llamó a la policía, ¿eh? ¿eh? pero espera, que esto no ha acabado aquí. ¿Hay más? ¿Hay más? Todavía hay más. Las suegras llegaron a las manos y a atacarse con lo que llevaban en el bolso, ¿eh? Como la madre Tamara. Hostia, pero de un más que esta boda. Ojito, eh, que, con esta boda hay que ir con un paraguas para que no te caiga ningún alimento. No, eh. con, escudo. Pues nada, se ve que una le pintarrajeó la cara con su pintalabio, la otra le churrascó los labios con el rizador de pestaña, chaval. Es que con las sueras eh, no se juega, no hay que subestimarlas nunca, eh. eh. La verdad es que la verdad es que no, pero el novio intentó separarlas, pero en ese momento llegaron los policías, pero nadie les hizo les hizo caso. Yo creo que nos estimaban mola, eh, que estas dos familias. Yo creo yo creo que no. Los agentes intentaron, eh pero solo consiguieron llenarse de comida los uniformes, como a los novios, y eh, todo. ¿Y al final qué? ¿Qué pasó? Pues nada, los agentes al ver que no conseguían nada decidieron pedir refuerzo y llamaron a 12 coches más los 6 que habían ya. O sea que tú imagínate la que armaron por una boda. Por una boda de, dos suegras eh, mal, mal avenidas. Hombre, claro, pues eh, como todos los eh, agentes no conseguían nada, decidieron utilizar gas lacrimógeno. Y cuando desalojaron a todo el mundo, detuvieron a la suegra, a los novios y algunos invitados. Qué caos de, de familia, de boda, de, todo, Un caos, pero de verdad. Pero caos. A eh, bé, Just, doncs moltes gràcies estar amb una semana més. Uh, ens hem passat molt bé, ens agraden aquestes que nos portes, maques. Y a mí, a también. A ti también, ¿no? Eh, muchas gracias, muchas gracias a ti y nada, hasta la semana que viene. Gerardo, y recuerda, dime, no es lo mismo subir al pináculo de la montaña que subir a la montaña con un pilo en el culo, ¿eh? Adiós, Just. una vegada més nos acompaña aquí l'estudi a 5 minutos de las 7 de la tarde el maestro del pressing del ring, el, pressing catch, eh, Héctor del Mar. Héctor, buenas tardes. Un deportivo saludo, amigo Gerardo, ¿eh? ¿Cómo, te queremos, Gerardo? ¿Cómo te queremos? Yo también, siempre me lo eh. dices y yo también te lo vuelvo a repetir. Eh, ¿Sabes dónde se vive el pressing catch? ¿Dónde? En marca TV, TV, TV. Eh, bueno, Héctor, nada, a ver, no te enrolles que, con frases acabamos el. Con tus frases acabamos el programa, ¿no? Eh, pues sí, eh, pues como hoy vamos un poco mal de tiempo y siempre me fastidias un poco en mi mini, mini mini sección, pues haremos tres mini frases, ¿te parece? Venga, me sabe mal que tengas poco tiempo, pero las cosas son así. Así son las cosas, ¿no? Así son las cosas. ¿Sabes lo que dijo el sostén? No. Levantaré los caídos y oprimiré a los grandes, ¿eh? Eh, eh, un amor sin queso es como un macarrón sin queso, ¿eh? Un amor sin beso es como un macarrón sin queso. <laughs> Que se me va eh, la, frase. Aquí, aquí te he visto. Y por último, decir que el, único consuelo que les queda a los casados es asistir a la boda de los otros. Ya, para. Aquí estoy. Aquí estoy. Porque he venido... porque he venido, aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy, nos vemos. ¿Y sabes dónde? ¿Dónde? Marca I a punt d'acabar el Pala Llàstima d'aquest dijous 1 de desembre, eh, fent un repàs a l'agenda del cap de setmana, eh, Edu, que hi ha partits internacionals que sí, per la gent, atractius, no? Sí, perquè la, la gent que li pugui interessar, eh, demà bons, el partit, el demà que comença més, el que és més d'hora, és el, el Genova-Milan, que això, juga... això és eh, Calcio? Demà, sí, de la sèrie, de la sèrie A, eh, demà a les 20.45, per la gent que tingui el Canal Plus, pel Canal Plus Futbol, eh, i després també comentar el bon partit de, de dissabte de la Premier, a les 2 menys quart, al Newcastle eh, amb el Chelsea. Newcastle-Chelsea. Eh? Newcastle-Chelsea, eh, bon partit per, per Gol Televisió a les 2, a les 2 menys quart. També juga el dissabte també la Premier, el Manchester City contra el Norwich, a les 4 de la tarda. També juga el Manchester, Manchester United, també a les, en aquest cas a les 6 i mitja de la tarda i després algun partit, eh, partit més interessant, bueno, destacar també els partits de primera divisió que hem comentat abans, l'Sporting Real Madrid, a les 10 el València Espanyol, i el dissabte comentar el partit de l'Inter de Milan contra l'Udinese, eh, un bon partit bon, de, la sèrie, sí. de la sèrie a les 9, a les 9 menys quart, i què més? Per diumenge doncs, podríem destacar algun partit, si t'interessa, de la Lliga de la Sèrie A, la Fiorentina contra la Roma. Ben si la Roma remunta... La Roma acaba de... Pensa que Osvaldo eh, li van cridar l'atenció l'altre dia a Luis Enrique, caigut, eh? Li han caigut... Li han caigut, li han caigut partits, eh? Multa, multa, han dit multa i partits. Multa cauren, i eh? partit, eh? eh? O sigui doncs, atents. Uh, amb aquest eh, menú eh, menú ràpid, eh? improvisat, de, improvisat ràpid. del futbol internacional. Acabem el Pala Llàstima d'avui. Gràcies a tots. Ens veiem la setmana que ve, no? L'altre? L'altre. L'altre potser, eh? <laughs> Merci a tots i adéu. Bona setmana. Et mon chien, son canigou, quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Trois ou quatre cents millions de noirs, et moi, et moi, et moi. Qui baise au brunissoir.